บุ๊กทูยี่สิบสี่สตีรีอินดไวเซตการนัดหมายสเมเนกคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับอาลิซีซามูดิวอัลโตบุสอาลิซีซามูดิลาอัลโตบุส ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับพาวอูเรซัมเตชาเคาพาวอูเรซัมเตชาคาลาคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับนิมาชพริเซบิโมบิลเนกาเทเลโฟนาครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับโบดินาสลีดนิชโตชัน Bodi naslednjič točna. ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ Vzemi naslednjič taksi. ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ Vzemi naslednjič sabo dežnik. พรุ่งนี้ผมหยุดครับ Jutri imam prosto. พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับอาลิเซดบิวายุทรีจาวมีเออัมพักยูทรีเนมูเรมสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับอาลีอิมาชซาตาวีเคนต์เจคายวนาเชอร์ตู หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับอาลิพาเจอิมาชดกวอร์นทรุกซเมนกผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Predlagam da se dobimo ta vikend Predlagam da se dobiva ta vikend เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ Bi imeli piknik? บ i อิเมลาปิกนิกเราไปชายหาดกันดีไหมครับบิชลีนาพลาจอบิชลานาพลาจอเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับบิชลีวครีเบบิชลาวครีเบผมจะไปรับคุณที่ทำงาน Prišel bom pote v pisarno. ผมจะไปรับคุณที่บ้าน Prišel bom pote domov. ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Prišel bom pote na avtobusno postajo.